Kion vi pensas anta la endormigio? Bona dormado, la u quante la u qualite, estas grava factoro por la homa sano. Pricitio medicinisto iam ne dubas. Studoi montris che mis dormantoi suferas per turboin en siei mangio cutimoi cae simptomoin de lazigio exemple. Tial non tempe oni abunde esploras plei diversen fenomenoin quiui povas conduci al sana dormato. Anto ne longe publicigis interesa articolo de australiae esploristoi pricitiu temo. Temas pri la influo de la pensoi quiui venas en la menson antau la endormigio je la qualito de la concerna dormado. Relate al tio, existas du tipoi de homoi. Unui spertas quasi ili vidus scenoin anta la endormigio, simile al tio se ili travivus o casajoin en la reala vivo. Citiui dormas pli bone. Alia e kiui generale ne havas tute sanan dormadon, spertas penso in pri planado kai decido i pri reala i problemoi cetiui spertas malpli agrabla in penso in kai sekve dormas malpli bone Ivi personoi farigas tros orgema e presia propra endormigio, ca ancao citio mal tranquilligas ilin ca mal helpas serenan dormadon. Ec homoi ciui ordinare bone cae facile endormigas, foie povas havi tiaen problemoen, se ili havas strecian tascon en la sequa tago. Ancao rigardado al lumantai ecranoi de telefon aparatoi cae computiloi, tui antau la endormigio, estas malbona cutimo, cae nenur pro la radiado de tiu speca lumo. Anca la enhavo de tio cion oni spectas povas grave influi la dormo qualiton. Nu, tiui factoroi shainas al plei multa il ni prescau ne eviteblai. Cai la faculoi assertas che oni povas educigi pri conducado de niai pensoi sur bonfara voio almeno en tiu nocta momento. Ni tute ne estas condamnitae al penigae pensoi. Ili prescribas tion kiel cognan reorientadon. Ili assertas che oni povas lerni la plenumadon de agrablai pensoi. Ili recomendas, electu cognan tascon kiu vere placas al vi, tiel che vi restu interessata sed sen fisica au emozia excitigio. Exemple, se al vi placas decoratio de domoi, vi povus imagi che vi rearrangas vian visit chambron. Se vi amas musicon, vi povus rememori canzonon. Cai simile, suficias pensi pri io plesuriga, sed ne tro instiga. Shainas tro simpla solvo, sed studo montris che homoi, suferantai de malbona dormado, spertis faciligion per cogna reorientado. Ancao meditado povas esti utila. Tamen necessas disciplino. Oni devas clopodi havi regula in horoin por endormigio cae por vecigio. One devas practici tauga in corp exerzoen dum la tago. Se oni sentas sin tro excitita ce la litigio, tiam oni trenigiu pri construo de sceneio quiu transdonu agrablaen sentoen. Evitu la penadon solvi problemoen precise ie tiu momento. Seriosa est scientisto e assertas che tiu trendigio estas ebla cae tre efica. Nur, provu.